Anka uso bode. Ofumata. Ah atabade. Kwezata. Construction. Uh, eh, mbocho uso ni ajiskevi. Time million. Ah eh, nusu uh, je da wari yede. Yede yeduma. Okay, mbocho mwejo eh, mwewe. Yewe. Jumano aya basa basa kra yaba gugwa hwa da munya hwi. <laughs> Yaba yobe. Okay. Da wase adasa funyi mwana for Ankata. I'm so I'm discussing more from Pastor Harold, in the date here, 19th eh, November. Yeah, that's it.